Մեր անվտանգության երաշխավորը եղել, մնում են ու կմնան մեր զինված ուժերը։ Բանակն է եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Հաշվի առնելով, որ անցնող շաբաթվա ընթացքում մարտի 8-ից մեկնարկեց կանանց միամսյակը, մեր այսօրվա հաղորդումն ամբողջությամբ նվիրված է կանանց հասարակության եւ հատկապես բանակում նրանց տեղն ու դերը արժեվորելուն։ Կանանց միջազգային օրը նրանց տեղն ու դերը բանակում արժեվորելու հերթական առիթակնարկում զրուցելով մի շարք կին զինծառայողների՝ Լիանա Գալստյանի, Արփինե Աղաբեկյանի, Լունարա Սարգսյանի, Լուսինե Փալևանյանի, Այնե Գևորքյանի, Թամարա Սանամյանի, Կայնե Սահակյանի հետ Նաև նրանց միջոցով կփորձեք ներկայացնել ընտրած մասնագիտական գործունեության առանձնահատկությունները, խնդիրներն ու անհրաժեշտությունը։ Մարտի 8-ը աշխարհի մի շարք երկրներում համարվում է կանանց միջազգային օր, ինչը կապված է ավելի քան 1 դար առաջ տեղի ունեցած հայտնի իրադարձություններով։ Խորհրդային միության տարիներին այն ներառվեց նաև մեր երկրի պետական տոնացույցում, ինչը ժամանակի ընթացքում դարձավ ժողովրդի համար սիրելի տոներից մեկը։ Կանանց միջազգային օրը հերթական առիթն է եւս մեկ անգամ արժե օրելու նրանց տեղն ու դերը հասարակության կենսագործունեության բոլոր ոլորտներում, հատկապես հայրենիքի պաշտպանության գործընթացում։ Կնոջ ավանդական նուրբ ու հեզ օջախի հենասյան կերպարը պատմական բազմաթիվ դրվագներում զուգակցվել է նրա մեկ այլ խիզախ ու քաջարի կերպարի հետ։ Հայ պատմիչների վկայությամբ մեր պատմության ողջ ընթացքում հայուհիները որպես կամավորներ զենքը ձերքին մասնակցել են ազգային ազատագրական մարտերին։ Հայ կնոջ անձնվեր հայրենասիրության, եւ մարտի դաշտում խիզախության խորհրդանիշն է Սոսե Մայրիկի կերպարը։ Մեծ է եղել կանանց դերը նաեւ խորհրդային բանակում, որտեղ մարտնջել է շուրջ 1 միլիոն կին, այդ թվում 10000 հայուհի։ Արցախյան գոյապայքարի հենց սկզբից հայ կինը հանդես է եկել ոչ միայն որպես պայքարի գաղափարակիր ու կազմակերպիչ, այլև հայրենիքի անվեհեր պաշտպան։ Մտնելով Հայաստանում եւ Արցախում տարերայնորեն կազմավորված առաջին կամավորական եւ աշխարհազորային ինքնապաշտպանական ջոկատների շարքերը, նրանք ամբողջ պատերազմի ընթացքում ցույց տվեցին, որ կինն էլ կարող է մարդադաշտում լավ զինվոր ու հայրենիքի պաշտպան լինել։ Հայ կինը իր առաքելությունը ունի Արցախ աշխարհում։ Նախ պետք է ամեն կին լինի նաև զինվոր։ Իրենց ամուսինների կողքին պետք է մենք շատ ուժեղ լինենք մեր այս վիճակում։ Չգիտեմ, բոլոր կանայք պետք է պայքարեն, իրենց ամուսիների կողքին լինեն, սատարեն, ուժ տան։ Մենք ենք նրանց թև ու թիկունքը։ Երբ կինը կանգուն է լինում իր ամուսնի թիկունքին, նրանք էլ հպարտ եւ վստահ գնում են մարտի։ Այդքանը կարող եմ ասել։ Գիտեք, ես ծնվել ու մեծացել եմ մի այնպիսի ընտանիքում, որտեղ ծնողներս եւս զինվորականներ էին։ Մայրս ծառայում էր կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում, արյան փոխներարկման կաբինետի ավագ բուժքույրն էր։ Տեսնելով այդ ծառայության բնույթը, ծանրությունը, ինձ համար դժվար չէր որոշել այդ ուղին ու ես ընտրեցի եւս բուժքրոջ մասնագիտությունը։ Կանած ներկայությունը բանակում եւ տղամարդկանց կողքին միշտ էլ խրախուսվել է, միշտ էլ գնահատվել է ոչ միայն որպես կին, այլ նաև որպես ընկեր, որպես ոգևորող, որպես օգնող ձեռք միշտ էլ պետք է լինեն մեր շարքերում։ Ինձ ունեմ երկու եղբայր, երկու եղբայրներս ծառայել են սովետական միության ԽՍՀՄ բանակում։ Եվ այդ տարիներից ես զինվորական համազգեստը շատ սիրում էի եւ որոշեցի, որ ես էլ իմ լուման դնեմ, որ เป զի կրվի ժամանակ ինձ օգտան։ Փարազատներից մեջ կան բժիշկներ, բուժքույրեր, հաշվի առնել ավ այդ ամեն ինչը ինձ էլ է ձգալ այդ մասնագիտությունը։ Ու սիրով ընտրալում այդ մասնագիտությունը։ Հարազատ է ինձ դի էս ամեն ինչը։ Ու սրտանց օզոմով վեր մունք բոլորս համախմբված լինենք, մեր բանակը համախմբված լինի, վեր կարինք հաղթահարենք մեր դրված պարտականություններն ու հետագայում վստահ լինենք, վեր մունք ամուր բանակ ունենք հոգատարություն, ուշադրություն։ Այդ հոգատարությունն է զգումը մեր զինվորները, որ մենք իրանց հանդեպ հոգատար ենք, ուրشادիր, միշտ պիտի իրանց կողքին լինենք։ Ես այդ եմ հասկանում, որ մենք պիտի բոլորս միահամուռ իրանց հետ լինենք, մեր բանակի կողքին։ Եթե կնոջը բնորոշող գեղեցիկ սերարտահայտությունը լիովին համապատասխանում է իրականությանը, ապա թույլ սեռը միանգամայն վիճարկելի է։ Կանայք ոչ միայն օջախի կրակն են վարպահում, կազմակերպում կենցաղն օրորոցի հավերժությունը, այլև գործադրելով իրենց կանանցի հմայքը, երբեմն էլ նրբանկատորեն ներազդում են նաև տղամարդկանց որոշումների վրա։ Հենց այստեղից էլ առաջացել է ֆրանսիական ամեն տեղ փնտրեք կնոջը հայտնի եւ երբեք չհնացող ասացվածքը։ Արցախյան ազատամարտը մեկ անգամ եւս փաստեց, որ հայկին իր արիությամբ կարող է մեզ դեր խաղալ նաև հայրենիքի պաշտպանության եւ նրա անվտանգության ապահովման գործում։ Այսօր էլ պատերազմի ու խաղաղության սահմանագծում հայտնված Արցախայության համար մեծ է կնոջներ դրումը մեր երկրի անվտանգության ապահովման եւ Արցախի արչեւ ծառացած բազմաբնույթ խնդիրները լուծելու գործում։ Ներկայումս էլ զինված ուժերում ներգրաված են մեծ թվով կին զինծառայողներ, ովքեր ստանձնում են ոչ միայն վարչական, այլև ամենատարբեր պատասխանատու աշխատանքներ։ Հայ կնոջ հասարակության մեջ ունեցած հեղինակությունն արդյունավետորեն օգտագործելու պարագայում նրանք մեծապես կնպաստեն հայ զինվորու ոգու հարաճուն ամրապնդմանն ու հայրենիքի ամտանգության մակարդակի բարձրացմանը։ Այս պատերազմը ցույց տվեց, որ մենք ուժեղ ենք կարողացանք միջև վերջ հաղթահարենք այդքան դժվարությունները տեսնելով։ Մենք հաղթահարեցինք դա։ Եկուս թույլ են կոչվում, բայց ուժեղ ենք։ Բոլորս մի համոր աշխատել ենք։ 92 թվականին, որ սկսեց Արցախյան պատերազմը, այդ ժամանակ ես աշխատում էի սանիտարուհի եւ գլխավոր բժիշկը հանրարարություն է տալիս, որպեսզի ես ուղաթերով հիվանդներին տեղափոխեմ Երևան։ Եվ ես անընդհատ հիվանդներին տեղափոխում էի Երևան, Երևանի հիվանդանոց։ Կռվի ժամանակ մի օր չեմ բացակայել։ Սա կռիվ անց եմ կացել հանրապետական հիվանդանոցում։ Աշխատել եմ մինչև 99 թվականը, 2001 թվականին որոշում եմ, որ պիտի լինի զինվորական։ Միշտ պիտի կանայք կանգնած լինեն տղամարդկանց թիկունքում։ Այդ պահերին է որ ասեմ չկար թույլսեր, ուժեղսեր, բոլորս մի բռունցք էինք դարձել, ամեն մեկը ունեինք մեր դերը, որը շատ կարևոր էր։ Սեպտեմբերի 27-ին, երբ խաղաղ Կիրակի օր էր, բոլորս հանգստանում էինք, լսելով այդ կրակոցները, արթնացանք, նետվեցինք անմիջապես մեր ծառայողական աշխատանքին, մեր պարտքը կատարեցինք մեր տղաների, մեր վիրավորներին կյանքը փրկելու համար։ Այն ժամանակ ես վիրահատարանի վերակենդանացման բաժանմունքի ավակ բուժքուրն էի, գիշեր ու ցերեկ անքուն գիշերներ էինք անցկացնում, մեր թե վիրահատարանում, թե վերակենդանացման սրահում մեր վիրավորներին կյանք տալու համար։ Մեր իրանի մոբիլներով մենք գնում էինք վիրավորներ ենք տեղափոխում Մարտունուց, Հադրութից, Աշվիչ առնելով կրակոցները, աթեստները, մենք մեր պարտքն ենք համարում մեր վիրավոր տղաներին օգնություն ցուցաբերելու երբ վտանգը կար արդեն սիգնալը հնչում էր տագնապի ամուսինս այդ ժամանակ մտավ տուն լավ հիշում եմ եկավ տղես Ջաբրայիլում էր ծառայում։ Եկավ ասեց ես հավաքվում եմ գնում եմ տղայիս մոտ։ Ես ասեցի ես էլ եմ գալիս եւ մենք միասին տնից դուրս եկանք։ Փառք Աստծո թեկուս վիրավորված, բայց իմ տղեն Ջաբրայիլում էլի եկավ տուն կինը պիտի Արցախում ապրելավ պատրաստ լինի ամեն տեսակ դժվարության, նույն ինքը զինվորական կինը պիտի ամեն ձև ձգտեն դրան վեր կարե հսնե ույան գերագույն ուժերին։ Առանց կանանց ես չեմ պատկերացնում բանակը։ Կինը պետք է լինի տղամարդկանց թիգունքում։ Նրանք թիգունքը պիտի լավ պահեն, վստահ պիտի հողում կանգնած լինեն։ Երբ կինը թողնի գնա, իրենց տղամարդիկ չեն պատկերացնում ոնց կկրվեն։ Նրանք տղամարդիկ գիտակցում են, որ կինը հետևում կանգնած է, կինը երեխաները սպասում են, ու նրանք էլ ղիզախաբար կրվում են ու վերադառնում տուն շատ դժվար է, երբ ընտանիքում երկուսս ծառայում ենք, բայց հանուն հայրենիքի, հանուն մեր ազատ ու անկախ Արցախի, մենք որպես նորաստեղծ ընտանիք ապրելու ենք ու շենացնելու ենք մեր Արցախը։ Ինչպես վկայում են ուսումնասիրություններն ու հրամանատարության գնահատականները, ծառայության ընթացքում կանայք մշտապես աչքի են ընկնում առանձնահատուկ բարձր պատասխանատվությամբ եւ երբևէ չեն խորշում զինվորական կյանքին հատուկ դժվարություններից առաստեր տնջալու ըստ անհրաժեշտության կանայք եւ աղջիկները կարող են օրերով ու շաբաթներով բացակայել ընտանիքներից։ Ստորաբաժանման մյուզին ծառայողների հետ հավասար իրենց ուսերին գրել բոլոր զրկանքները եւ հարկ եղած դեպքում անգամ վտանգի ենթարկելով սեփական կյանքը կատարել վերադասարանատարության կողմից տրված առաջադրանքները։ Մենք միշտ էլ ունեցել ենք դժվարություններ, դրանք ցախտարելու մի մասը խելքի ուժ է, մի մասը կամքի ուժ, մի մասը երբ դիմացինդ ուժեղ է լինում, դու լինում ես ավելի ուժեղ։ Իհարկե այդ հաղթահարելը լինում է միասնական։ Միշտ էլ դժվարությունների հաղթահարումը միշտ միասնական է։ Քանի որ մենք ունենք մի նպատակ, մենք ծառայում ենք մեր հայրենիքին, մենք կանգնած ենք մեր տղամարդկանց կողքին եւ կանենք այն ամենը, ինչ որ կախված է մեզանից, նույնիսկ չենք խնայել մեր կյանքը, չենք մտածել, որ մի րոպե առաջ կարելի է լքել այսպես կոչված մեր խրամատը։ Այդ դժվարությունները պետք է լինեն պետք է հաղթահարել մտածված, պետք է հաղթահարել գիտակցաբար, չպետք է թուլանալ երբեք։ Մենք թուլանալու իրավունք չունենք։ Եթե ամեն մեր հայրենակիցնեն ծառային փորձին մի լումաներ դնին ուրանց հայրենիքի մեջ, ես վստահ եմ վերմուկը հաղթահարինք մեր արգելքնեն, շրջափակում եւ այլն։ Վստահ եմ վեր ամեն մարդ թեկուզ կոշկակարը, թեկուզ զինվորականը իր մասնագիտությունը անե սիրով մուկ կհասնենք բարձունքների։ Կանայք նպաստում են որպես տղամարդիկ ավելի կայուն լինեն բանակում, ավելի հավատան իրենց գործերին։ Իրանք ապոր անեն էլի կանայք, որ ասենք հույս էին ներշնչում տղամարդկանց, նրանց կողքին էին, նրանց ողջևորում էին իրենց պահվածքով, իրենց դերով։ Մենք տեսնելով մեր տղաներին, ինչպես է նրանք խիզախաբար գնում են, նրանք էլ մեզ են ուժ տալիս, այդ ուժն է, որ ստիպում է։ Չգիտեմ, ամեն մի քրիստոնյա պետք է կանգուն լինի իր հողում եւ պայքարի իր հողի համար։ Աստված մեզ տվել է Արցախը։ Մենք իրավունք չունենք լքելու մեր Արցախը։ Մենք պետք է ապրենք այստեղ, պարտավոր ենք ենք մենք արյան գնովել, ինչ գնով ուզում լինի, մենք պետք է մնանք մեր հողում։ Ես այդպես եմ մտածում։ Ուրիշ ճանապարհ չունենք մենք, միայն պայքարել եւ հասնել մեր նպատակներին։ Արույսն արույց է, եկ լինի թե որ զարտահայտությունը ծնունդ է արել իրականությունից եւ բնորոշում է հայրենիքի պաշտպանության գործում հայ կնոջ ցուցաբերած քաջությունը։ Ցավոք նրանցից շատերն են կան հայրենիքի ազատության համար մղվող մարտերում, Արցախյան գոյապայքարի տարիներին պատերազմում մարտնչել են շուրջ 600 կանայք։ Իսկ պատերազմից հետո շարունակելով թիկուն կանգնել իրենց ամուսիններին, ոմանք շարունակեցին ծառայությունն ազգային բանակում։ Տղամարդկանց հավասարս նազնելով նույնիսկ ամենաբարդ պարտականություններ։ Հայ կանանց դերը քիչ չէ մեր սպիտակ բանակի շարքերում, իրենց կատարած սխրանքներով, հայ կինը հաշվի չառնելով իր կին լինելու տեսակետը, նա առաջինն է, կարելի ասած, մարտի նետվում մեր հայ զինվորի կյանքը փրկելու համար։ 44 օրյա պատերազմի մասնակից ենք, ճիշտ ասած, օգնել ենք, ինչքան կարողացել ենք բժիշկներին։ Իրանք էլ իրանց լավ են միշտ զգում, ասում, որ մենք տեսնում եք, դուք մեր կողքին եք, մենք էլ ողջևորությամբ աշխատում ենք։ Չէին դժգոհում։ Դե ինչքան աշխատել ենք, միշտ շրջապատված ենք եղել մեր վերադասարամանատարության կողմից միշտ լավ, օգտատար, ինչ ասեմ, միշտ լավ նկտեսալ ներքուս տալին պատասխանատվությունը չի լինում կողքից որ պիտի քեզ դրթեն որ պիտի անես այսիշ գործը մենք պետք է ավելի լավ, ավելի բարձր գնահատենք այն ինչ ունենք եւ առավելագույնս ուժերով պահպանենք մեր հայրենիքը։ Չպետք է թուլանանք։ Մենք պետք է ապացուցենք ամբողջ աշխարհին, որ մենք պահանջատեր ենք, որ մենք պետք է հաղթահարենք մեր դժվարությունները, մենք պետք է ցույց տանք բոլոր աշխարհին, որ կանք պիտի լինենք ու դեռ շարունակենք ապացուցել, որ սա մեր հայրենիքն է, մեր հողն է։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 Շնորհավոր ձեր տոնը, սիրելի կանայք եւ աղջիկներ։ Շնորհավորում եմ մեր մայրերին, քույրերին, Գառնանային այս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ, թող ներդաշնակությունը, գրավչությունն ու փայլը, սերը, երջանկությունը միշտական ուղեկիցը լինեն, լինեն միշտ հմայիչ, սիրված, շրջապատված անսպառ ուշադրությամբ ու հոգատարությամբ երջանկություն եմ ցանկանում կանանց, առողջություն, երջանկություն, մեկ էլ հասնենք բարձունքների։ Ինձ թվում է Արցախում եւ Հայաստանում ապրող ամեն մի հայ կնոջ երազանքն է, որ เป զի իրենց երեխաները ապահով ծառայեն բանակում ու մեր կորցրածները հետ բերենք։ Իմ երազանքը դա է։ դա ցանկանում եմ, որպեսզի լինի խաղաղություն, լինի համբերություն կարևորը եւ ցանկանում եմ, որպեսզի ոչ մի մոր աչքի արցունք չտեսնեն։ Լինեն երջանիկ, առող, ընտանիքներում լինի խաղաղություն, համերաշխություն եւ ցանկանում որպեսզի ոչ մեկը այլ պատերազմ չտեսնի։ Մարտի 8-ին բոլոր զինծառայողներին անկոտրուն կամք, ուզում բոլորս համարձակ ու վստահ քայլերով ապրենք Արցախում ու հովատենք վեր։ Սա մեր հայրենիքն է, սա մեր Ջրապագանա ու Լոխլավայինն են։ Իհարկե միշտ էլ մաղթում ենք խաղաղություն, երջանկություն, կանաց մաղթում ենք միշտ կանացի երջանկություն, բայց այսօր իմ մաղթանքս տարբերվում է փոքրինչ։ Կարող եմ ասել, ես մաղթում եմ կամքի ուժ, լինեն ուժեղ, լինեն ավելի խոհեմ եւ կարողանան իրենց այդ կամքի ուժով եւ խոհեմությամբ ազդել մեր շրջապատին։ Երբեք ցույց չտալ մեր սերունդներին մեր թուլությունը կամ վախը, այլ ընդհակառակը միշտ պետք է մեր սերունդներին դաստիարակենք ավելի ուժեղ եւ կարողանանք այդ ուժը հաղորդել նաեւ մեր տղամարդկանց ապրենք խաղաղ երկինքի տակ, շարունակենք մեր գործը խաղաղ պայմաններում, ինչքան կարողանանք օգնենք մեր զինվորներին, միշտ խաղաղ պայմաններում մենակ ծառայենք օգտվելով առիթից շնորհավորում եմ կանանց միջազգային տոնորվա կապակցությամբ ցանկանում եմ նրանց հատկապես մեր արցախցի կանանց կանացի երջանկություն արցախյան երկարակեցություն տոկունություն թող որ մեր հայ կանայք այլևս արդյունքներ չտեսնեն միայն տեսնեն ուրախության արդյունքներ